أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Yeah. كان هاديا لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فمن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم صدق الله العظيم وقال نبينا صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه صدق رسول الله فيما قال كما قال Ya Rabbel Alemin Ya Erhamen benle yapılmış olan bir haccın mukabili cennetten gayrı bir şey değildir. Mükafatı cennettir buyurdu Ya Rabbi. Bizi cenneti kazananlardan eyle Ya Rabbi. Haccını mak- makbul, mebrur bir hac olarak yapıp gidip gelenlerden eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin bize bu uzun yolları kısa eyle. Bize yardım yardım eyle. Bize tevfik nasip eyle. Senin yolunda olduğumuzun şuurunda eyle. Bizi gafillerden, cahillerden eyle Beyhanım. Senin zikrinle bizleri meşgul eyle. Senin rızana uygun vakit geçirmeyi nasip eyle. Sevaplı ameller işlemeyi nasip eyle. Birbirimizle iyi geçinmeyi nasip eyle. Nefsine şeytanı aramıza sokma ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin şu uzak mesafeleri aşıp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin mübarek Ravda-i Mutasarası'nı ziyaret eylemeyi nasip eyleyin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sevgisine, iltifatına, teveccühüne cümlemizi nail eyle ya. Oralardan Lebbeyk Allah'ım Lebbeyk diye diye Bak ilhamlara dürüle dürüle ya Rabbi dağlar vadileri aşarak Mekke-i Mükerreme'ne sıhhatla birine ulaştır ya Rabbi. Reis-i Şerif'i nasip eyle ya Rabbi. En güzel dualarla dua etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Sayımızı makbul eyle ya Rabbi. Kendimizi mağfur eyle ya Rabbi. İbadetlerimizi, taatlerimizi kabul eyle ya Rabbi. Her türlü günahlardan bizleri pak eyle ya Rabbi. Arafat'ta boy baş açık, boynumuz bükük, sana kaldırdığımız ellerimizi yaptık, duaları reddetme ya Rabbi isyanlarımızı kabul eyle ya Rabbi. Ailelerimize sıhhat afiyetle dönmeyi nasip eyle ya Rabbi. Günahlarımızdan sıyrılmış pak olarak dönmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ödemesinden haliz olduğumuz kul haklarını da ödettir ya Rabbi. Onları da kaldır affeyle ya Rabbi. olan kardeşlerimize tekrar tekrar gitmeleri nasip eyle ya Rabbi. Gitmemiş olanlara da şartlarını ihsan eyle ya Rabbi hasretlerini manen zengin eyle ya Rabbi. Amin. Hac vazifesini seve seve yapmayı nasip eyle ya Rabbi. Nice nice seneler, tekrar tekrar haçlar, ömreler ihsan eyle ya Rabbi. Resul-i Edebi'ni ziyaretler nasip eyle ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'in sevgisini gönüllerimize yerleştir ya Rabbi. Zikrinle kalplerimizi diri eyle ya Rabbi. Zikrinle daim eyle ya Rabbi hükmünde daim eyle ya Rabbi. Cümlemize sıhhat-ı afiyetten imtihan eyle ya Rabbi. Zikrinde, şükründe, hüsnü ibadetinde bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. Cümlemize hüsnü hatimeler nasip eyle ya Rabbi. Ayarını uzun ömürlerle muammer, muammer olduktan sonra oruçtayken, abdestliyken, zikrindeyken, şükründeyken, cami yolundayken, hac yolundayken, ömre yolundayken can vermeyi nasip eyle ya Yüzümüzü aç, alnımızı açık eyle ya Rabbi. Kabirlerimizi geniş eyle ya Rabbi. Kabirlerimizi pür nur eyle ya Rabbi. Kabirlerimizi cennet bahçesi eyle ya Rabbi kabirlerimizde haçlarımızı, ömrelerimizi, namazlarımızı, oruçlarımızı, ibadetlerimizi, taatlerimizi yolda şeyle ya Rabbi kabri cehennem çukuru olanlardan etme ya Rabbi. Amin. Kabirden kastığımızda bizi Peygamber Efendimizin civaul hamdi altında haşreyle ya Rabbi. Amin. Peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber eyle ya Rabbi. Resulullah'ın yanına varırken yoldan çevrilenlerden etme. Amin. Başya gülenini, sıkıntılarından cümlemizi mahfuz eyle ya Rabbi arş-ı alanın gölgesinde sultan minberlerde gölgelenen istirahat eden bahtiyarlardan eyle ya Rabbi. Cennet-i aliyatı bakmıştır gayri insanlar eyle ya Rabbi. Habibi edibine komşu eyle ya Rabbi. Gül cemalli rüyalarda görmemizi nasip et Ahirette komşuluğunu ihsan eyle ya Rabbi. Senin cemalini gören selamına eren bahtiyarlar. Bahtiyarlar. سلام كرلا من رب المحلين آية من سرنا مصر إلى يا رب وإسرار مشاهد حسن يا رب وتمنة النعيل إلى يا رب رضوان أثرنا بذروة إلى يا رب العالمين بهرمة أسمائك الحسان بهرمة عظيمك المشرار بهرمة عبادك الصالحين بهرمة القرآن الكريم بهرمة الجميل الجميل فبحرمة أسال سورة الفاتحة الله السنوات Allah.